يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Neka je nezmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebno mu hvala na blagodati Islama i upute i blagodati imana, odnosno vjerovanja. ovo je naše treće jeli, po redu predavanje u, na istu tematiku, odnosno koje govori o razumijevanju sunneta Allahova poslanika alaihi salatu wasalam. I na prošla dva predavanja smo govorili o ispravnom razumijevanju sunneta, pa ću nas malo podsjetiti, jeli, s obzirom da, da je proteko, protekao mjesec cijeli, malo ću nas podsjetiti na one glavne stvari koje smo spominjali, stvar na nekoliko glavnih tačaka, a to je da sunnet trebamo razumijevati kao jedan kompletan sistem, jedan model života, jedan način života koji ulazi u sve segmente ljudskog života ili pokriva sve segmente ljudskog života. Pa smo spominjali znači od od našeg odnosa prema našeg odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala e, također našeg odnosa prema, pos, e, prema ljudima općenito i našeg odnosa prema samima sebi. I rekli smo da je da sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam da ulazi u sve segmente ljudskog života i da se tako treba i razumijevati i da je pogrešno razumijevati razumijevati sunnet kao nekoliko tih jeli ovaj običaja ili nekih eh, formi koje koje trebamo ispuniti ili zadovoljiti. Eh, ja ću ovom prilikom eh, na početku da govorim nešto u, samo, u samom uvodu o putu, odnosno životu poslanika, alaihi salatu wasalam, koji je dostavio od Allaha subhanahu wa ta'ala kao, kao e, put spasa, kao jedan, jedan put spasa kojim treba da, da hodimo i da, da taj život živimo kako bi postigli uspjeh i spas na oba svijeta. To jeste e, glavni cilj E, poslanja svih poslanika. I Muhammed a.s. uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ga je poslao, poslao jeli, e, kao posljednjeg poslanika, poslao ga je da izvede čovječanstvo, da izvede ljude iz tmina, neznaboštva, neznanja, krivog vjerovanja, obožavanja drugih božanstava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da, da, da ih izvede na pravi put. A to je put spasa. Jer mi znamo na ovom svijetu eh, da ništa nije bitno i sve manje bitno da kažem od, od toga kako da postignemo spas, odnosno Allahov zadovoljstvo, kako da spoznamo zašto, eh, zašto postojimo, zašto smo stvoreni, šta nam je cilj i svrha u životu. I to jeste bio cilj i misija poslanika, ali salat vesaram, koje on uspio i tako i treba da gledamo i njega kao poslanika ali salatu selam njegov lik, njegovu zadaću, njegovu misiju. I on je u prvim generacijama, odnosno među generacijama e, ashaba, uspio je da tu generaciju, da kažemo tih neznabožaca, idolopoklonika, mušrika, koji su bili poznati po svojoj surovosti, grubosti i po mnogim drugim uh, gnusnim e, jeli, i ružnim djelima, da ih izvede na pravi put, da od njih napravi ljude. E to je, njego, to je bila njegova misija i to je misija svakog od nas – u onoj mjeri u, koliko, ovaj, u kojoj poznajemo islam i u kojoj poznajemo sunnet i put Allahova poslanika, alaihi salatu wasalam. To je jedini put koji vodi Allahovom zadovoljstvu i jedini put koji vodi spasu, jeli, čovjekovom spasu i na ovom i na onom i svijetu. Put poslanika, alaihi salatu wasalam, u njegovoj cijelosti, njegovoj punini i širini. Znači, onako kako smo govorili u protekla dva predavanja. Samo ako budemo tako razumijevali i ovaj, živjeli sunnet u njegovoj punini i širini, je li možemo ostvariti sreću na oba svijeta, možemo ostvariti sreću i rahatluk na Dunjaluku, a to je ono za čim e, žude jeli, ljudi ili većina ljudi, i možemo ostvariti sreću na Ahiretu, što je najvažnije za čovjeka. Najvažnije to je cilj broj jedan ili glavni cilj u životu čovjeka jeste da ostvari sreću na Ahiretu. Ostalo na ovom Dunjaluku, ako gledamo onako, jeli, E, kroz, kroz prizmu islama i ovog, ovog o čemu govorimo, jeli, svrhe stvaranja, ostalo je sve e, nebitno u životu čovjeka. Ili možemo kazati ono blažoj mjeri, da kažemo, ili, ili blažim riječima, da je to sve manje bitno. Sve je u životu manje bitno. Kada gledamo, kada ispred sebe stavimo ovaj glavni cilj, a to je da kroz ispravno vjerovanje koje nam je dostavio poslanik, ali je salatu veselam, da kroz ispravan ibadet koji nam je pokazao jeli, i poučio nas njemu i e, ispravan odnos prema životu uopće da postignemo znači, Allahovo zadovoljstvo i samim tim njegovu milost i onaj svijet, rahatuk na onome svijetu. Sve drugo e, može biti zabluda, jeli, e, manja ili veća. Zato, draga braćo, mi živimo u vremenu, evo, svjedoci smo raznih događaja, turbulentnih, da kažemo, vremena i događaja koji nas pretiču i i na ovom vašem prostoru ovdje svakakvih vidimo jel, primjera da ljudi da ljudi jednostavno zbog svoje vjere i zbog uh, svoga, uh, svoje želje da žive život poslanika ali i salatu vesanam, odnosno da, da budu pokojne Allahu subhanahu wa ta'ala, da ispaštaju i trpe na različite načine i da je to jednostavno uh, uh, posljedica slijedženja pravoga puta. U životu kada se god opredijeli da slijedimo pravi put i da živimo ovaj e, ispravno kako traži Allah subhanahu wa ta'ala od nas i da e, da slijedimo praksu poslanika alejhi salatu vesselam da se zalažemo za istinu i pravdu uvijek se mora naći nasuprot nas ili nasuprot je li ovaj te istine i pravde neko ko će to osporavati ko će se tome suprotstavljati ko će uh, pokušavati da da ukalja istinu i one koji koji žele istinu I to je jednostavno sunnet, Allahov sunnet ili Allahova zakonitost koja vlada na zemlji. To trebamo prihvatiti tako i s tim se pomiriti, ali naravno to nam ne daje, ovaj, ne daje nam prostora da eh, ne budemo pametni i mudri u životu, jer to je takav bio poslanik Alihi Salat Vesela. Sam poslanik Alihi Salat Vesela u svojim postupcima i svojim odlukama u životu bio je, rekli smo, i mudar i bio je i tekako jeli, razborit i nije srljao ako uh, gledamo praksu ili život poslanika alaih salatu veselam, vidjet ćemo da su njegovi postupci bili odmjereni, promišljeni i da je sve e, činio u skladu sa objavom koje je dobijao, odnosno sa onim principima koje je Kur'an donosio. To sam htio da kažem, da, da isteknem ovom uvodu, ali sada hoću da kažem nešto o samom liku poslanika Muhammeda alaih salatu veselam, da vidimo koga smo odabrali za svoga uzora. Jer musliman, musliman odabire za svoga uzora i za svoga, da kažemo, uh, uh, lidera u životu, odabire poslanika, ali je nam, jer je on najpreći, najkompletniji i najpreći da njega slijedimo. Uh, možemo uzeti i druge ljude mimo njega za svoje uzore u onoj mjeri u, jeli, u kojoj su oni dosljedni u slijedženju poslanika, ali je puta. Život poslanika, ne i salat veselam, kao što smo rekli, nam bio poznat u potpunosti ili poznat nam je u potpunosti, čak i period prije poslanstva, sve je zabilježeno i to je odlika Islama. I njegov životopis uh, vjerno je prenešen i zapisan u zbirkama hadisa ili u ovaj uh, historijskim uh, knjigama ili dijelima i on nam je u potpunosti poznat. Jel? Kada je u pitanju Muhammed, alaihi salatu veselam, taj velikan čovečanstva i miljenik Allahov, miljenik Allahov, trebamo znati da se prije svega radi o jednoj fantastičnoj, fantastičnoj ličnosti e, koja je u sebi objedinila ne samo one moralne ili duhovne vrline, nego i sve druge, pa čak i fizičke, jeli? I zato ga Allah subhanahu wa ta'ala odobro za, za poslanika u njemu, odnosno o njemu iz života poslanika ili islat, to se nam znamo, samo ću neki detalje navesti, jeli? znamo da nikada nije lagao. E sad dolazi do izražaja ono o čemu smo govorili u proteknim predavanjima, da je lahko prakticirati i sprovesti u praksu neke sunnete ili ovaj, neke, e, neke navike poslanika ili islat, to se nam vezane za naš život, način spavanja, jedinja i tako dalje. Međutim, ove stvari o kojima sad govorim, njih, njih je mnogo teže isprovesti u životu zato što zahtjeva više truda i odricanja i više rada na samom sebi, na svojoj duši. Znači, znamo da poslanik, alaihi salatu wasalam, nikad nije lagao. Čak i prije poslanstva nije lagao. Govorio je, kada je pitan njegov govor i odnos prema ljudima, uvijek je govorio uljudno i nikada nije upotrebljavao bestidne, uvrijedljive riječi. Nikada ni u šali, E sad mi treba, kad ovo spominjemo, kad spominjemo ove vrline poslanika, ali salat, sve nam trebamo sebe porediti, svak sebe u glavi nek poredi, jeli, koliko smo tu dosljedni u sljeđenju ovog segmenta suneta. Ovog segmenta, onog, jeli, biti i suštine, sune, i suštine suneta. Svojim prijatnim govorom i odnošenjem prema ljudima, poslanika, ali salat, sve nam plijenio je ljudske duše i srca. Mi imamo toliko primjera, jeli, iz njegova života, gdje je svojim jel, odnosom i s kim je god dolazi u dodi da je plijenio ljude, pa čak i one gorde, one, ovaj, one surove beduine, da kažemo one pastire koje dolaze iz pustinje, bili poznat po svojoj surovosti. Navešu kasnije primjere jel, za to, koji su bili grubi čak i prema poslaniku, ali i salata sa. Kaže, u svome obhođenju prema ljudima, općenito, bez obzira ko je bio, bio musliman, židov, bio kršćanin, poslanik, ali i salata sa, uvijek je slijedio princip pravičnosti, pravde i istine prema svima. Godinama, to znamo da je se godinama bavio trgovinom i prije poslanstva, jeli, ali nikada nije napravio ni jedan nepošten posao da je nekoga zakinuo ili da ga je prevario i tako dalje. Svi su svjedočili, svi, pa čak i njegovi, oni koji ga nisu voljeli, svjedočili su njegovo poštenje, njegovu pravdu, njegovu ljubav prema istini, pa su ga prozvali El Emin, kao što znamo. Pored toga, njegov odnos prema slabašnima, prema nezaštićenima, posebno je bio jel, istaknut, izražen e, e, prema jel, e, jetimima, prema ženama, udovicama i tako dalje, prema onima koji nisu imali nikakvu zaštitu, koji su bili siromašni, e, nikome krivo nije činio. Nikome nije činio krivo. Niti je na nepravdu uzvraćao, nego je praštao ljudima. Praštao je ljudima, I to je velika osobina, da čovjekova sposobnost da oprosti čovjeku drugom, iako je u pravu. Iako ima pravo da traži jel, od njega da mu to naplati ili da mu, da mu to vrati. Prema ljudima je uvijek bio blag i milostiv. Blag i milostiv i srdio se samo kada bi se kršila Allahove granice, odnosno kada bi se činilo ono što je Allah zabranio. A nikada se nije, ovaj, nikada se nije srdio red svojih interesa. Mi kada se nas rasrdimo, kada se naljutimo, to uglavnom biva radi naših interesa, kada nas neko uvrijedi našu ličnost ili naše interese i tako dalje. Poslanik Ali Salatu Veselam uvijek, se, znači, uvijek je praštao ljudima i srdio se samo radi vjere. Također, kada je u pitanju njegova hrana, hranio se obično kao običan čovjek, e, glavna hrana su bile jeli, hurme i voda i bio je uzor krijeposti, e, dobrote, simbol istine, jeli, u svome vremenu i njegov život i misao, njegova iskrenost, njegovo poštenje i pravda, njegova dobrota, njegov karakter, njegov moral i svem onome čemu je pozivao, njegova djela su nepobitni dokazi da se u istinu radi o jednoj velikoj ličnosti koju smo mi uzeli da, ovaj, za svoga uzora, da je slijedimo i trebamo biti svjesni koga smo uzeli za uzora. Jeste isto vremeno to i čast, to je čast, ali istovremeno je to odgovornost koliko smo zaista dosljedni u slijedženju poslanikova alaihi salatu wasalam puta i sunneta u ovim segmentima o kojima govorimo. Znači, bio je ukratko jedna briljantna, izvanredna ličnost e, koja se pojavila u to doba, mračno doba, neznaboštva, nemorala, jeli, ovaj, neistine i tako dalje. Pazite, i ovo vrijeme u kojem mi živimo – ima dosta tih elemenata, da kažemo, ne zna, božačkih, gdje su ljudi, gdje lutaju u različitim vrstama zabluda i tako dalje, gdje, gdje je moral na niskom nivou, gdje je pravda, istina, gdje su zakinute. Zato možemo slobodno porediti jeli, ovo vrijeme u nekim elementima i segmentima sa vremenom poslanika, ali i salatosa. Zato je bitno da i mi, kao njegovi sljedbenici, oni koji žele da, da idu njegovim putem, da pronosimo e, časno i dostojanstveno poruku ili ideju koju je pronosio i koju je, koju je pozivao poslanik alaih salatu wasalam, a ona se ukrat, ukratko može svesti na e, e, istinsko ispravno vjerovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema stvoritelju nebesa i zemlje, zastupanje i promicanje pravde i istine u svakoj, svakom, jeli, svakoj situaciji, i pozivanje kreposnom i moralnom životu, čednom životu. To su, te, to su naše vodilje u životu koje, jel, koje smo naslijedili poslanika ili sratu vesanam. Jedan od njegovih ashaba, jedan od ashaba poslanika ili sratu vesanam je rekao o njemu, ni prije ni poslije slično mu nisam vidio. Ni prije ni poslije slično mu nisam vidio. E sada kažem, trebamo biti svjesni e, koga smo uzeli za, za uzora i koga smo uzeli za vodilju u svome životu, I ono što je najvažnije jeste da trebamo biti svjesni da je taj put, e, put poslanika, ali salatu veselam, da je to put spasa. I to je najvažnije za nas, da je to put spasa bez obzira, pazite, bez obzira na sve ono što se dešava oko nas u našem životu, najvažnije je ustrajati i ostati na tom putu, ne skrenuti, iako su izazovi jeli, mnogobrojni i nekada su situacije kako teške za čovjeka, ali uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i iskrenost našu prema Allahu subhanahu wa ta'ala i našu iskrenu ljubav prema poslaniku alaihi salatu wasalam, uh, e, moći ćemo izdržati na, na pravom putu i zaslušiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost na oba svijeta. Kada je u pitanju poslanika alaihi salatu wasalam, njegova misija koju je, jel, koju je pozivao i njegov uh, sunnet, preporodio je te Arape o kojima smo govorili, rekli smo da su bili da su bili surovi, onako grubi, tvrdoglavi vrlo često, da su imali određene običaje koje su, koji su nezamislivi za ovo naše vrijeme, jeli, da, da su ona neprihvatljivi, da su žensku djecu, da su žensku djecu zakopavali živu, da su se bavili kamatom, jeli, da su da je bila raširna prostitucija, krvna osveta i mnoge druge pošasti tog vremena koje i danas koje danas ne postoje u mnogim društvima, i na mnogim prostorima. Znači, poslanik, ali salatu vasalam, ovo je bitno da znamo, došao je s takvim vjerovanjem, s takvom akidom, s takvim moralom, kojim je uspio, znači, takvim moralnim principima i norma, uspio je da, da osvoji sljedbenika, da u temelju izmijeni njihov život. E, u tome se ogleda snaga, snaga Islama, u tome se ogleda snaga uh, onih, onoga što im je došao poslanik, ali salatu vasalam. Naravno, za oni koji to prihvati svojim srcem koji to prihvate otvorenim srcem i koji u tome prepoznaju istinu i spas. Znači oni u temelju promijenio, e, promijenio njihov način života, ne samo način života, nego i mišljenja i razmišljanja, što je najvažnije, jel? njihove navike i njihov moral. On je poslanik alihi salatu wasalam. On je preobrazio, znači one barbare o kojima smo govorili, u civilizirane ljude. Zločince koji svoj djecu zakopavali, preobrazio je, znači u bogobojazne ljude, u pravedne bogobojazne ljude koji su pazili poslije, kada je Allah Osmanu Tala putio, pazili su, pazili su i na najmanje sitnice u svome životu. Jel, da, da ne pogriješi ni u najmanjim stvarima, najsitnim stvarima. I zaista je zanimljivo da i dan danas kada kada uh, islam dođe u, u dodir s ljudima, da ih zaista promijeni u korijenu. Kada dođe E, znači islamsko iskreno ispravno vjerovanje dodir s ljudima da ih promijeni u korijenu da promijeni njihov način života i onda e, nailazimo na jeli, na pitanje kada imamo omladinca koji je do jučer živio svakakim životom koji je bio daleko od vjere koji je bio odan i, i nemoralu i, i na, narkomaniji alkoholizmu i tako dalje i odjednom se promijeni odjednom se promijeni pa oni koji su oko njega čak njegove najbliži ne mogu da ga shvate i razumiju. E to je odgovor o, o ovome o čemu govorimo večeras. Da kada istinsko vjerovanje prodre u čovjekovo srce, promijeni čovjeka u, u, ovaj, u cijelosti, u temelju, promijeni e, ovaj, znači, čak i njegovo razmišljanje. Jer ljudi koji su u zabludi pred njihovim očima određena koprena, oni vide, vide svojim očima, ali ne vide, ne vide svojim srcima. Ne vide svojim srcima. Islam ukloni tu koprenu. Islam prosvijeti ljudsko srce i uputi na pravi put i ovaj tako da vrlo često okolina u kojoj živimo ne razumije nas, ne razumije naše promjene ovaj, jer nisu svjesni onoga što je nas promijenilo. Životni program poslanika, alaihi salatu wasalam, e, znači, on je sve obuhvatan. Obuhvatan, rekli smo, cjelokupan čovjekov život. Pa ću navesti samo neke primjere jel, iz njegova života koji nam jasno govore ovaj, kako, je, e, kako treba da živi pravi musliman. Kako treba da živi pravi musliman e, i kako treba da, da e, uskladi svoj ovodunjaluški život. Allahu poslanik, alaih salatu veselam, kada bi vidio svoje ashabe, da idu u jednu ili drugu krajnost, jer znamo da je taj proces poučavanja je trajao 23 godine. Nisu ashabi odmah bili na istom stupnju znanja i spoznaje i imana i bogobojaznosti. Nego je taj njihov odgoj trajao. I to je jedan proces koji i u našem životu treba da traje. Ovaj da traje duže vrijeme da bi mi postigli jedan eh, zadovoljavajući nivo i ovaj i vjerovanja i, i morala i, i duhovnosti. I to mora tako da ide. Zato hoću da ovaj samo ukažem na jedan bitan momenat kada u pitanju naš vjera, naša vjera i pridržavanje vjere da čovjek kada tek stupi, kada se prihvati vjere, treba da bude toga svjestan treba da bude svjestan da nije odmah na stupnju ashaba, niti je na stupnju ona, uleme i šta ja znam, bogo, vrhunskih bogobojaznih vjernika, nego on je na svome početku, treba da što više uči, da što više radi na sebi, na odgoju svoje duše, i taj proces traje. Abdullah ibn Mubarak bio je poznati učenjak i, i pobožnjak svoga vremena i on o sebi kaže da je 20 godina, 20 godina je učio edeb, odnosno učio je islamsko znanje i ono što odgaja ljudsku dušu 20 godina da bi se te kasnije posvetio poučavanju drugih jer, jer ovaj on smatra da je to jedan period koji je potreban čovjeku da se ovaj istinski odgoji da odgoji svoju dušu da se da prosvjeti svoju dušu kaže poslanik ali selat vesselam kada vidi ashabe idu u jednu ili drugu krajnost eh, on ih je eh, odmah upozoravao i vraćao bi ih na sredinu šta je sa sredina je li? E, mi, mi znamo da je islam sa svojim propisima, sa svim svojim propisima da je to put sredine. Put sredine nije to ni jedna krajnost ni druga i o, uvijek poslanik Ali Islat Vesa nam je vraćao ashabe na tu sredinu. E, pa ću navesti jedan primjer kako kori onu trojicu jel, koji su kazali ovaj, jedan je kazao da će uvijek postiti da nikada neće ovaj, mrsiti drugi je kazao da, da će cijelu noć klanjati, da neće spavati a treći je kazao da, da će se neće ženiti je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pošto sto krajnosti to ovo što su on naveli što su odabrali u svom životu to su krajnosti u životu poslanik alejhi salatu vesselam je tim povodom je li pozvao ih i rekao im ja u istinu najviše strahujem od Allaha i najviše ga se bojim među vama ali ja i postim i mrsim to jest ima dana kada ne postim i klanjam noću ali i spavam i ženim se zato onaj ko ne želi moju praksu ovako kakva jeste, on nije moj, to jeste nije na mome putu. To ne znači da nije musliman, ali to znači da nije na pravom putu, ono srednjem putu koji je slijedio poslanika, ali je sratu Zato je bitno da, da razumijemo ove stvari u našem, u našem sljeđenju poslanika, ali je sratu sratu. Uh, e, što se tiče primjera, konkretnih primjera života poslanika, ali je sratu vesela, navest ću jedne, jedne fantastične primjere koje jeli, o, o tome govori, E, govori o njegovoj, njegovom moralu, njegovom moralnom liku. I onda treba da uporedimo sebe, da vidimo zaista koliko smo dosljedni u sljeđenju poslanika, ali i salat veselam, koliko smo uspjeli sebe da odgojimo u skladu jeli, s njegovom praksom. Navešću primjer njegove poniznosti i skromnosti. Poniznost i skromnost je osobina iskrenih i pravih vjernika. Nasuprot poniznosti i skromnosti je jel, oholost oholost, rasipništvo i tako dalje i to ne smije, to ne može biti osobina vjernika. Zato u ovom procesu samo odgoja duše o kojem govorimo, koji, koji traje, kod nekog može trajati duže, kod nekog kraće. Zavisno se koliko se trudimo. Moramo shvatiti da, ovaj, da su te osobine, poniznost i skromnost, osobine koje se moraju naći u našem životu. Poniznost i skromnost. Ne možemo zamisliti vjernika da je, da je oholo Ne možemo zamisliti vjernika da je, da je rasipnik, da je pohlepan i tako dalje. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bio je najljepšeg ahlaka među svim ljudima kako ga je li opisuje Aisha radijallahu ta'ala anha pa kaže kana khuluquhu Kur'an njegov ahlak je bio Kur'an. Znači on je živio Kur'an, praktično je pokazivao hadis bliži imam Ahmed. Poslanik alejhi salatu vesselam je ovo govori o njegove poniznosti i skromnosti On nikada nije volio da ga hvale i uzdišu. Nije volio da ga hvale i uzdišu. Nažalost, većina ljudi, naravno oni, kada ovo govorimo sada o nama, o našem imanu i našem odgoju, e, voli da, kada ga neko hvali i uzdiše. Tako? To trebamo sve priznati. Ljudi vole kad nas neko ovaj, kad nas hvali. Mi svi volimo da nas neko hvali, a sad da nas uzdiže, to je već malo teži slučaj da kažem da ovaj, iako iako se to nalazi pri nama, iako zaslužujemo tu hvalu, nije dobro da, da imamo ta osjećaj da, da uživamo u tome. Prenosi se od Omera djela ta'ala anhu da je rekao, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao, La tatiruni kema atirati nasara Isa ibn Marijem, innama ene abdullahi wa rasulu, fakulu abdullahi wa rasulu. Kaže, nemojte me uzdizati, uzvisivati, kao što su kršćani uzvisivali Isa, sina Marijemina, uzdigli ga iznad njegovog stupnja poslanika i e, proglasili ga Božim sinom ili Bogom. Kaže, ja sam, ja sam samo Allahu robi njegov poslanik. I zato kažete Allahu robi njegov poslanik. Hadis bilježe Budavud, hadis vjerodostojan. I ovaj hadis nam jasno govori o, o kakav je bio lik poslanika, ali i salatu vesam. Da je bio, da je imao dunjalučke interese poslanika, ali i salatu vesam, mogao je sve imati. Mogao imati slavu i mogao imati ovaj bogatstvo i moć, ali on je pokazao svoju skromnost i svoju poniznost, što jasno upućuje da je bio e, iskreni poslanik, poslan do Allaha subhanahu wa ta'ala. Za sve što je postigao poslanik alaih salatu wasalam u društvu u to vrijeme, e, prije svega što je ljude preporodio, preporodio je arapski polotok i širi. Ono, on je bio velikan. Znači, ugledamo s ljudske strane, e, u putu izvoje ljude na pravi put. Sve to mogao pripisati sebi i kazati ja sam, što kažu ljude, ene, ene, ja sam to, ja sam ovo. Danas imamo običnog nekog predsjednika mjesne zajednice ili, ili imamo uh, načelnika općine neke manje koji se hvali da je uradio ovo, ono i tako dalje, a u stvari ništa nije uradio, jer to svakako bila njegova obaveza da uradi, a pare su svakako od običnog svijeta. Uh, sve te riječi koje je poslanik Ali Isilat Veselam dobio kao objav u Kur'an, mogao je, mogao je jeli, ovaj, uh, u očima ljudi su mogli e, u očima ljudi govorili su znači u njegovu korist. On je to mogao pripisati pripisati sebi. Ali on je govorio ja sam samo čovjek. Ja sam samo čovjek kao i vi, samo mi to Allah objavljuje. On nije govorio da su to njegove riječi, ali. Ne govorio to su Allahove riječi, to samo Allah objavljuje mene, ja sam čovjek kao i vi. Danas, danas u nas ovako, to govori o našoj koliko smo odgojeni ili neodgojeni, pa čak i među muslimanima, Danas se čovjek sam proglasi za, u nas, proglasi se za, za lidera, proglasi se za nekog umjetnika, za mislioca, za pjesnika. Napiše tri pjesmice za osnovnu školu i odjednom pjesnik. Nikomu nije dao ni, ovaj, nikoga ni, pro, ni proglasio pjesnikom, ni, ni neko vijeće, ni neko, jeli, neko tijelo, niti pjesnik koji je iznad njega, nego on je sam sebe proglasio za pjesnika sami sebe proglasio za mislioca i tako dalje, za lidera. E, I to su te naše boljke koje govore o našem odgoju. Danas ljudi nastoje da sebi pripišu e, tuđa djela i zasluge. Ne samo da, da se pohvale za ono što su oni uradili, nego da pripišu i tuđe. Ono što s drugi rad kažu, ovo sam ja uradio ili ovo smo mi uradili. I to jasno govori o našem, jeli, našem slijedženju islama. Međutim, poslanik Ali Salatu Islam bio je velikan. I što je, on nikada za sebe, kažem, nije tvrdio i nije pripsivao sebi sve te zasluge. I nema većeg dokaza o veličini njegova karaktera i čistoći njegove duše. I zato u životu, ako želimo da budemo e, istinski sljedbeni iz poslanika, ali i salat vesalam, trebamo kod sebe izgraditi ove osobine poniznosti i skromnosti. Odnosno, trebamo kod sebe ovaj, u, u korijenu ugasiti tu želju ljudsku da se hvali i da se uzdiže. Vrhunac skromnosti i poniznosti jeli, e, se vidi u ovom, e, u ovom primjeru koji sada navesti. Kaže, iako je bio poslanik, ali je sada to sam nam, iako je bio Allahu poslanik, bio je velika, nije volio da mu se njegovi ashabi, da, da, da ustaju pred njim kada bi on dolazio. To im je zabranjivo. Nije bilo zabranjeno u smislu da je to haram čisti, nego im je to smatrao pokuđenim. Smatrao je pokuđenim i nije dao da ustaju pred njim. Pa prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao, kaže, nije mi niko bio draži od Allahova poslanika, ali i salatu wasalam. E, kaže, nije bio draži od Ashabma, jel? Kaže, kada bi ga vidjeli da dolazi, nisu mu ustajali, jer su znali da on to ne voli. Hadis bliži mami Ahmed. Nisu iz poštovanja prema njemu ustajali, ali bi rado ustali iz poštovanja prema njemu. Ali su znali da on to ne voli, onda su sjedali. Sad zamislimo ovaj, taj prizor i tu tu skromnost poslanika alaihi salatu wasalam. Poslanik alaihi salatu wasalam bio kranje tolerantan, bio je blag i bio je strpljiv. Tolerancija, blagost i strpljenje. To su te naredne osobine koje se moraju naći pri pravom vjerniku koji za sebe tvrdi da istinski sedmini poslanika alaihi salatu wasalam. I ovdje kažem lakše je ovaj, uh, udovoljiti onim nekim drugim sunetima koji su samo forma, to je lako. Međutim, ono što je suština vidimo da je poteško. Rekli smo ovaj, uh, E, skromnost, poniznost, nije to nimalo lako izgraditi u sebi, u svome životu, jer treba vremena, treba truda, žrtve, tolerancija, blagost i srpljenje. To je ono što nam treba danas i tekako. To je ono što nam neminovno treba. Tolerancija jedni prema drugima, blagost u svome odnosu prema vjerniku, općenito i prema ljudima i strpljenje. Treba nam strpljenje kao nikada do sad. Jel? Treba nam strpljenje u našim postupcima, u onom sve što trpimo na putu vjere, To su osobine koje se moraju naći kod nas. Niko ne voli netolerantne ljude. Niko ne voli. Niko ne voli grube i nestrpljive ljude. Zato je Allah poslanik a.s. bio vrhunac blagosti, vrhunac tolerancije i strpljivosti prema svima. Čak prema jevrijima, prema kršćanima i tako dalje. Prenosi se od Aisha radijallahu ta'ala anha da je rekla Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nikada nikoga nije udario svojim rukom nikad nikoga ni udario svojim rukom, znači pa čak ni svoju djecu, ni svoje unuke, ni ovaj, bilo koga drugog, ni ženu, znači ni slugu, osim ako bi se borio na lahom putu. Znači u borbi, što je normalno u borbi, ovaj, ljude ne milujemo, nego se borimo protiv njih, udaramo. Jel? Nikada, nije, nikada se nije svetio kada bi mu neko nešto naudio, osim ako bi se skrnavile Allahove svetinje, kada tada bi radi Allaha kažnjavao Tada bi sprovodio one Allahove propise koji su, jeli, koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao da bi se suzbilo zlo. Bilo da se radi o nekim sankcijama, jeli, pro, kao što je, su sankcije protiv e, zapijenja alkohola, krađu, ubijstva i tako dalje. Također se prenosi od Ebu Hureyre od Allah ta'ala anhu da je rekao neki beduin je mokrio u džami, u mesčidu. Došao i mokrio. Znamo u to vrijeme nisu bile prostirke, nego bila, bila je, jeli, bio je pjesak ili zemlja, Kaže, pa su ljudi, to je sa shabi, su skočili na njega da ga napadnu, što je ljudski, jel? Vidite taj prizor i mnogi ljudi bi skočili, pokazali svoju grubost. Međutim, kaže, na to je vjerovjesnik Ali Islalat Veselam rekao, kada je vidio taj prizor, rekao je, ostavite ga, ostavite ga nek dovrši. Ne mojte prekidati čovjeka, jer nije ni zdravo prekinuti čovjeka, jel, kada, kada mokri. Zamislimo te pažnje, jel, gleda se korist čovjeka. Kaže, i na mjesto gdje je mokrio, polijte kofu vode ili prolijte kofu vode. Kaže, poslani ste da olakšavate, a niste poslani da otežavate. Hadis bježi Buharija. Poslani ste da olakšavate, niste poslani da otežavate. Zamislimo sad nas i naš odnos općenito, da se nađemo u takvoj sličnoj situaciji kako je postupili. Mi pokazali, mi, zato što vjerujemo da je pokazati grubost i silu u tim momentima da je to od imana, jel? treba pokazati snagu i odmah oboriti ga na zemlju. Ne, naprotiv, vidimo da nas poslanik Ali Isla, to se nam uči da postupamo blago čak i u takvim situacijama. Kada nas neko uvrijedi, kada nas neko napadne, kada neko pogriješi prema nama, kada neko učini nekakav prijestup, bilo u džami ili izvan džamije, Islam nas uči da ne nasrćemo na ljude, nego da budemo tolerantni, blagi, da budemo pametni, mudri da ispravimo situaciju i poučimo. Jel? Poslanik Ali Salat Veselam je iskoristio ovu situaciju da, da shabe nauči nekoliko stvari. Naučio je da ne smiju biti brzopleti i grubi i da ne smiju nanositi štetu, kažu ovaj, hadisi, odnosno komentatori hadisa. Poslanik Ali Salat Veselam je pazio na ovoga čovjeka da mu se ne nanese šteta e, u smislu da, da se ne prekida u, u nuždu svojoj, iako je mokri u mesečinu. A drugo kaže, poslanik alaihi salat veselam je pokazao kako treba da se, to, da se ispravi njegova greška. Ako neko se pomokri u, u džamiji, na tepihu, jeli, treba to oprati vodom. Dovoljno je proliti jednu dobru kofu vode da to sapere i onda čisto. A drugo, što je najvažnije, naučio ih je iz ovog primjera da su poslani, da trebaju olakšavati ljudima, da trebaju biti blage, a ne da otežavaju. I ovo treba da bude jeli, vodilja u našem životu kako treba da se odnosimo. Jednom je, jeli, e, još jedan veličanstven primjer blagosti, tolerancije, primjer poslanika, poslanikova, ali sada to sam postupka na jednoj dženazi, kaže, jednoga dana dok je poslanik, ali sada to sam sa svojima sahabima bio na, na jednoj dženazi, došao mu je neki jevrej. Sad njegovo ime nije bitno, po imenu Zaid ibn Su'ne, i tražio od njega da mu vrati neki dug koji mu je poslanik, ali sada to sam imao. Jer znamo da su to vrijeme živjeli jevreji u Medini, i da su muslimani normalno sa njima komunicirali, trgovali i tako dalje, da su im bila zagarantovana sva prava, pa čak i ona imovinska i kulturna, pa čak i vjerska. Oni su bili dio medij, medijinskog jel, društva, sve dok nisu uradili ono što su radili. Kada su okrenuli leđa, poslaniku Ali Isra Veselam, iznevjerili ugovor i napali muslimane s leđa, a tada su protirani. Kaže E, uhvatio je, taj jevrej uhvatio poslanika ili islalatu islam za njegov grtač i na, mrđu, na ga pogledao. Rekao mu je Muhammede, jer oni su zvali njega Muhammed, nisu ga zvali Allahu poslanik. Uh, ashabi su ga zvali Allahu poslaniće, ja Rasul Allah. A oni su govorili o Muhammede. Uh, hoćeš li mi vratiti moj hak, moje pravo? I grube mu riječ neki izgovorio. I naravno to je naljutilo Omera ibn Khattaba koji je bio onako poznat po svojoj E, oštrini, gdje je odmah na prvu htio da rješava probleme, jeli? Mnogi se danas ugledaju na Omer ibn Hatab, jel, od ove naše braće. Svi hoće da su Omer ibn Hatab u tim nekim segmentima, jel? Da pokažu silinu svoje vjere, jel? I kaže Omer ibn Hatab je, kaže, kolutajući očima, počeo da, ovaj, jel, da razmišlja šta da uradi. Pogledao je tog jevreja i rekao mu, e, Allahov e, neprijatelju, za to govoriš i činiš Allahom poslaniku alaih sallatu sallam. Naravno, to je bila onako i malo očekivana reakcija, jer to je napasti lik, on napasti poslanika alaih sallatu sallam, tako, tako se ponijeti zaista je nešto što iritira. Jel? Kaže, tako mi onoga koji, e, koji te sa istinom poslao, da se ne bojim, kaže, da će me ukoriti. Kaže, ja bih mu glavu sad sabljom ocijekao. Znači, rekao je tom jevreju, ocijekao bi mu glavu da se ne boji da će ga poslanika alaih sallatu sallam ukoriti. Kaže, lav poslanik Ali Salat Veslam je Omera posmatrao potpuno smireno, znači bez uzrojanosti, bez srđbe, i za, a zatim mu rekao Omere, meni i njemu treba nešto drugo, to jest ne treba da zavađaš sad u ovom, ovom momentu, kaže, meni da narediš da mu dug lijepo vratim, pogledam u pravde i pravičnosti, kaže, a njemu da narediš da se lijepo odnosi i da lijepo, da lijepo se ponaša na dženazi. Nije rekao da se lijepo odnosi prema meni, nego da se lijepo ponaša na dženazi. Kaže, Omer, idi sa njim i dadne mu njegov hak. I usto mu da još 20 sa'a hurmi. 21 sa'a je četiri pregršta hurmi. Dadne mu to kao vi dobročinstva. Kaže, Omer je otišao sa njim i dao mu to. I onda je upitao ovog jevrije, kaže, Eh, što, što je tako postupio sa Allahovim poslanikom, alaihi salatu wasalam? Što se tako ponio prema njemu, grubo i ružno? Kaže, on je odgovorio, kada sam vidio Allahova poslanika, alaihi salatu wasalam, na njegovom licu sam prepoznao sve znakove poslanstva, osim dva, koja nisam mogao od njega saznati, eh, kaže, prvi je, kaže, da li mu blagost pretiče osorost i grubost? To je prvi znak poslanstva, da je da je kod poslanika prva reakcija je blagost. Teško se može desiti odmah grubost ili osorost. Kaže, i da li mu osorost ili grubost prema njemu povećava blagost? Znači čovjek kada je grub prema njemu, on još, on još blaži. I to je vrhunac morala i vrhunac vjeri. Kaže, i ovako sam to ispitao na ovaj način, drugačije nisam mogao. I sada sam uvjeren da je on poslanik, da je on Allaho poslanik. Kaže, tada je ovaj jevrej koji, koji je bio rabin, znači bio njihov poslanik, priučen čovjek, kaže, vratio se do poslanika, alaih salatu wasalam, i pred njim izgovorio šehadet, primio islam. Tadi izbilježi hakim u mustedraku. Ovo su jeli, veličanstveni primjeri e, sunneta poslanika, alaih salatu wasalam, u, onom, u, u svim segmentima, vidjeli smo ovaj, života našeg posebno, u ovim i tekako važnim osobinama, poniznosti, blagosti, tolerantnosti, strpljivosti, lijepog odnosa, jer samo tako možemo razumjeti zašto se zašto se islam tako brzo širio na arapskom polotoku izvan izvan arapskog polotoka jer ashabi su ovo naučili od poslanika alejselatu selam i e, prenijeli su to živjeli isti isti ovaj način života isto se odnosili naravno bilo je tu oni koji su bili staknuti i bolji među ashabima bilo oni koji su bili e, da kažemo slabiji ali generalno kao generacija bili su najbolji I navešću još na kraju neke hadise poslanika, ali i salatu veselam, koji nam jasno govori kako treba, kako treba da živimo sunnet. Kada u pitanju e, komšiluk, poslanik Ali Isilat Vesana je posebno poručivao lijep podnos prema komši, pa kaže Džibril mi je toliko poručivao lijep podnos prema komši da sam pomislio da će ga učiniti mojim nasljednikom. Hajde izbliži Buhari muslim. Toliko je govorio lijepo se odnos prema komši i tako dalje. Imamo dosta hadisa na tu, ovaj, na tu temu koji bliži Buharija u svome komšiju svome sahihu, a koje je izdvojio posebno u svom dijelu El Edebul Mufred, gdje e, toliko hadisa, možda nekoliko, recimo desetak ili više hadisa, koji jasno govore, svi su vjerodostojni, govori o pravu komšije. Tu se ne ističe samo komšija muslima, nego općenito, pravu komšije. Što jasno govori da je islam vjera koja jeli, je došla da ljudima ostvari sreću na oba svijeta. U drugom hadisu kaže poslanik alaihi salatu wasalam, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komši, hadis bliži muslim. Dok počinje hadis s ovim riječima, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, to jasno govori da ono što slijedi poslije da je kako važno. Ko vjeruje u Allaha, ko si pravi istinski vjernik u Allaha i sudnji dan, čini dobro svome komši. Također u jednom hadisu se prenosi koji, koji bilježi muslim, da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, kaže, neće ući u džennet onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Neće ući u džennet, misli se da takav, e, da će takav e, završiti u džehennemu zbog zla kojeg je činio komši, komšijama. I znamo onaj hadis kad, je, ovaj, kad su pitala sahab za onu ženu koja je noć, danju postila, noću klanjala, bila pobožna, znači postila na file i klanjala noćni namaz, pa je poslanik Ali Isala to sam na zadnju rekao, ona ću u džahennem. Sa zamislimo sad, zamislimo ovaj čovjek se toliko trudi i nada se klanja pet vakata i pored toga i posti i, i čini na file i on, za, za njega poslanik Ali Isala to sam kaže da ću, da ću u džahennem. E to, to, je, ovaj, to jasno govori koliko moramo paziti na tuđi hak, na tuđe hakove pa su, pa su pitali zašto Allah poslanić, on, on, on je rekao, ona, ona uznemirava, jeli, uznemirava svoje komšije. Samo zbog toga. Znači, sve, zbog tog dijela ili nedjela mogu propasti naša sva dijela i naš namaz, koji je naš hak prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Što znači hak drugih ljudi, posebno muslimana, je svetost. Jedna svetost koju moram paziti, a to se danas najmanje pazi u svijetu, općento u islamskom umetu, kod muslimana i ovdje kod nas. Mi se satrsmo da da klanjamo, da pokažemo kako smo tu dosljedni u sređenju poslanika, nam, pa čak i u formi i badita i svega. A ovo gdje je kako važno, gdje, gdje je vrlo opasno po našu vjeru, našu jeli, sudbinu na ovom svijetu, to zapostavljamo. Ovaj, srušiti čas muslimana, potvoriti ga, e, e, ogibetiti ga, prenijeti e, tuđe riječi, zavađati ljude, ne čuvati čas, tu svetu čas muslimana, to je kod nas jednostavno, nije to problem nismo svjesni, nismo toga svjesni, šeitana s tome prelazi. Na kraju ćemo jel, zaključiti da, da ćemo biti dosljedni, da, da ćemo biti dosljedni sedmini iz poslanika ili salatu, sa njegovom životnom, životnog puta i programa, samo ako njegovu praksu sprovedemo u onoj suštini jel, u kojoj govorimo, ako budemo poslanika ili salatu veselam slijedili u svim segmentima života, posebno u ovom čemu smo večeras govorili, tom lijepom odnosu prema ljudima, i u poštivanju tuđeg haka, dostojanstva i časti. To na, nama danas treba u ovom vremenu, na ovim prostorima, gdje vidimo da, nažalost, čast muslimana, dostojanstvo, nisu više sveti. I niko ih od nas i ne štiti. Mi vidimo šta se dešava kod nas ovdje. Sve su ovo izazovi ispiti za nas. Izazovi ispiti. Naše vjere i zrelosti. Pokušavaju da nam zabrane našu vjeru. Malo pomalo. Jučer eh, je to bio hijab, danas će biti, sutra će biti jel, zabrana hijab namaza, da ti zabrani klanjati gdje radiš na svom radnom mjestu, bilo da je ova javna ustanova ili privatna, pa će kasnije biti još ovaj zabrana, ako dopustimo, bit će zabrana ezana, nemojte plahu zamiravati ovaj, e, ptice i ovaj vrapce, jer to, oni imaju svoje prava, a i cuke se uznemiravaju kada ezan uči, ja sam primijetio da svi zavijeju kad cuke, ovaj, kad ezan uči, posebno na sabaj, na jaciju, zavijaju cuke, pa eto da ne bi znamiravali cuke, nek ta ezan bude samo unutra, nek se čuje. I hoću kazati da je kako bitno da u tom vremenu da budemo svjesni situacije, da budemo prije svega otvoreni jedni prema drugima muslimani, da budemo, da čuvamo čast i dostojanstvo muslimana i da štitimo, da štitimo jedni drugi. Kod nas je problem, kod muslimana općento, On samo nek se meni to ne dešava, nek, nek sam ja u dobru, nije to moj problem problem e, žena muslimanki kojima se brani hijab, sad nije bitno gdje, bitno je da im se brani. To je, ovaj, problem nekog muslimana kojim se brani da klanja na radnom mjestu i koji dobije recimo otkaze, nešto slično zbog toga, je problem svi u nas. To je problem svi u nas, jer muslimani su el muslimu ili muslim, el mu'minu ili mu'min kel bunjan. Vjernik u odnosu na drugog vjernika je kao zid. Jedan drugog učvršćuje. I vjernik musliman je brat muslimanu, ne ostavlja ga bez podrške. Zato je bitno da u svim segmentima jel, našeg života slijedimo poslanika ili salatu wasalam, a da bi takvi bili moramo naučiti njegov sunnet, moramo ga detaljno naučiti kroz ove primjere, kroz hadise poslanika ili salatu wasalam, da ne bi mi sami sebi utemeljivali sunnet. Nekada mi sami sebi utemeljimo svoj sunnet, svoju praksu, kažemo to je činio, takav je bio poslanik ali i salatu wasalam, a u stvari potpuno suprotan je bio. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pouči našoj vjeri, da nam podari iskrenost da nas okiti o vrlinama, jeli, poniznosti, skromnosti, e, tolerancije, strpljivosti i da nas učusti na putu istini. Amin, rabbel alemin. يقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Ako ima kakvi jeli, nejasnoća ili pitanja, ostavit ćemo nekoliko minuta da ako treba pojasniti nešto. da vas Allah Đelešanu nagradi na pomnom i lijepom slušanju i da ove trenutke koje smo zajedno proveli budu jeli, da budu od koristi svima nama na onome svijetu i na ovom je naravno da nešto naučimo ili da se podsjetimo na ono što smo zaboravili. Salamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.